3 nəfər rəqib və 2 rəqib işdə var. Mən tutam ki, götürəm o bir rəqib. 200 namaz qılmayan e, Müslüman deyil. Şübhəsiz bu tətbiq eləmək birbaşa, bu yəni sələfdə belə şey yoxdur. Bu yalnız bu cür götürməyi düzdür. Hə. Bu cür götürə bilərsə, mən sənə heç demirəm. Hə. Yenə də mən yəni oraya götürsəm belə, yəni Azərbaycana yəni daha islam deməliyəm, yoxsa yəni deməyə də bilərəm. Ən birinci, ən birinci. Namaz qılmayanı kafir görənlə darul İslam, darul İslam görməməyin əlaqəsi içində yoxdur. Çünki darul İslamda namaz qılmayanlar var. Həmişə olur. Necə Şeyh İslam İbn Teymiyyəmin Şərhunun da kitabında. Hər zaman namaz qılmayanlar çox olur. Elə deyil onun Darül İslam olub olmamağına aid deyil. Nəyə görə? Əhalinin sayına görə çoxsu, məsələn, deyək ki, yenə əhali ilə götürülürsə, yenə mən əhalinin çoxsunu namaz qılmayan görürəm. Yenə. Bu da var. Birinci təyin eləmək ki, namaz qılan çoxdur və ya azdır, o mümkün deyil. Mümkün deyil. Birinci bunun statistik məlumat yoxdur o barədə. İkinci də, laf tutaq ki, o rəydə olsun, yenə cəmaat təklif verilməsən, hüccət çatmadan. Yəni, hökum bəyandan sonradır. Bəyandan qabaq hökum vermək düzgün deyil. Xüsusən də müəyyənə. Yenə bunun heç bir əlaqəsi yoxdur. Daruslan darul küfrünə. Hətta əhali müsəlman, o necə Şeyh Müslam yöntem edir, hətta hər bir zamanda namaz qılmayanlar çox olub, onu yuyurlar, kəfənləyirlər, cənazəsini də qılıb dəf ediblər müsəlmanlarla. Yəni, onun heç də dəyişmir. Dəyişmir. Həm də təyin eləmək çətin daxil. Xüsusən də bu ixtilaflı məsələdir. İxtilaflı məsələnə belə ümumi bir, ümumi fikir deməyə düzgün deyil. Düzgün deyil. Biz heç kəsi demirik ki, biz heç kəsi demirik ki, sən bu rəyli ol. Biz demirik onu. Biz sadəcə deyirik ki, təbii ki, söhbət avamdan gedmir, elm tələbəsinə gedir. Əgər sən bu rəydəsən səhərlər, sən bu rəyi necə deyirsən? Necə tətbiq edirsən? Çünki ümumi söz demək bir neçə mənalı, düzgün deyil, xüsusən elm tələbəsinə. Xüsusən də elə abhavada ki, indiki vaxtda özün bilirsən ki, bu məsələləri təkfir cəmatı istifadə eləyir və cəmatı azdırırlar. Ona görə bizim tələbimiz nədir? Bax, bu məsələlər ki, var. Məsələn, təkfir cəmatı, təbliğ cəmatı kimi deyil. Bunlar da bir də təbliğ, bunlar da. Təbliğ cəmatı bilirsən də, məlumatın var mı ümumən? Təbliğ cəmatı, biraz sizlər. Yəni, onlarda, dedik, kim bəlkə... Gəzirət edib elə bir gedirlər. Hətta onlarla 4-5 ay çıxmışam, bir yerdə olmuşam. Hə, dəvətin əvvəlləndə. Ə, onlarda 6 dənə sifət var. O 6 sifətin əsasını fırlanırlar. Yəni ondan qırağa çıxmırlar. O altı sifəti sən deməlisən. İndi bu təkfir cəmaatı da ona oxşan bir bidət əhlidir. Bunlarda da indi 6-ya 7-8 dənə oynayır sifətlər. Yəni mütləq, hə. Əksinə bu məcburiyyəti o təkfirçi, o bidət əhli deyir ki, sən bu sifətləri deməlisən. Məsələn, mütləq deməlisən ki, namaz qılmayan kafirdir, oraya götürmək lazımdır. Mütləq ət yeməməlisən, ancaq olar kəsdiyi. Və mən sizə bildirmək istəyirəm ki, qardaşlar, bu məsələ bəhanədir ya. Onlar gətirirlər ki, güya ki, namaz qılmayan. Onlar namaz qılandan da kəsinlər, ta özləri kəsməyincə. O bəhanədir. Atıblar o söhbəti. Mütləq deməlisən, namaz qılmayan kafirdir. Ət yeməməlisən, ancaq onlar kəsdiyin yeməlisən. Mütləq deməlisən ki, hər yan darul küfürdür. Bunda da ixtilaf ediblər. Hətta Məkkə Mədinədir. Bəziləri deyib Məkkə Mədinədən başqa. Bəziləri deyib hətta Məkkə Mədinədən. Onlar finişlər, dəvulatlar dərəcələr. Sonra dost-düşmən məsələsi şirdli. Dost-düşmən məsələsi də qəribə. Dost-düşmən məsələsində mə ə, e, məqsəd bilirsən də nədir? Dost-düşmən məsələsində məqsəd bilirsən nədir? Nə? Yəni, onun dini sevməmək. Onun dini sevməmək. Amma münasibət girməyib qırgına. Məsələn, Allah subhanətələ bizə deyib ki, əhli kitabın qızlarını ala bilərsiniz. Bu tərəfdən də dost-düşmən məsələsi. O demək ölsə alan kimi, o bu tərəfdə, bu tərəfdə atışacaq sevdər. Bu münasibətə aid deyil bu məsələ. Elə deyil, qardaşlar. Onlar düzgün başa düşməyiblər. Dost-düşmən məsələsi, yəni əqidədə, dində olan dini sevməmək, olan dini düz saymamaq. Amma münasibətə aid heç bir yox şey yoxdur. Ona görə əhl-i kitabın əhd kəsdiyi ət heyvan, e, halal heyvanları yemək olar. Və biz də deyirik ki, bismillah deməyiblər. Yemirlər onu. Onlar yemirlər, onlar hətta biz kəssə yemirlər. Bilirsiniz, biz burada müəyyən bir cəmatın ideyalarına daşırıq. O iddialar da alladıcıdır. Onlar sadəcə şuar tutublar, amma başqa burada pərdənin arxasında başqa şeylə gizlənir. Sonra məsələn gəlir də məsələ, e, sonra gəlir indi bəzi xırda məsələlər zahir, bir də xəfi, əqidədə. Vallahi bu məsələləri müzakirə etmək üçün adam gərək müəyyən qədər elm, elmə sahib ola. Və görürsən ki, Quran oxuyamır heç. Zahir xəfidən danışır. Sonra ümumən xüsusən ayrımlar. Sonra Təbii ki, nə qədər saysaq da 6, laf təbliğ cəmatına qoy sifətlər çox olsun. 8, 10 nə, laf 15 nə də qoyunum üstünə. Lakin sonda ən əsas məqsəd bir dənə məsələ qalır. O da 5.44. Maidə surəsi 44-cü ayə. Təhkim, hakimiyyə. Bu dəstə hətta təkfir cəmatı, hətta cihad, hizbut təhrir, qutbiyyə, e, sururiyyə, nə bilim, və s. və s. Bunlar hamısı müsəlman qardaşlar təşkilatından çıxan dəstələrdir. İxvanla bunlar hamısı. Bunlar hamısı ixvandır. Hamısı. İxvanlar da qardaşlar 1928-ci ildə Həsən Banna tərəfindən qurulub, xilafət dağılından sonra Misirdə qurulub. Xilafət tam dağılır 1924-cü ildə Osmanlının. Dörd ildən sonra e, Seyyid e, Həsən Banna Misirdə bir təşkilat qurur. Müsəlman qardaşlar. Sonra bir müddətdən sonra bu artıq təşkilat fəaliyyət göstərir. Bunların əsas işi, yəni hakimiyyətə gəlmək olur, parlament, zat, belə, partiya qurmaq və s. İslamda da partiyacılığı yoxdur da. Partiyacılığı qəbul etmir İslam. Sonra bir müddətdən sonra gəlir Seyyid Qutub. Seyyid Qutub da avaran biri olub. Kafir olub. Bu sonra Allah Teala buna hidayət verir. Yəni mulhid olub, Allah'a inanmırdı. Sonra bu Allah Teala buna hidayət verir, qəlbin açır İslam'a. Bu gəlir qəribə fikirlərlə dində. Qəribə fikirlərlə. Başlayıb peyğəmbərlərə əl salmağa, bəzi peyğəmbərləri, hətta sahabilərə dil uzadır. Lə iləhlədən heç düzgün tərcümə eləmir. Əcaib şeylər danışır, vallahi, əgər cahillik üzr olmasaydı, onu kafir görərdik. Acı təkfir eləmirik. Çünki cahil olub adam. Sadəcə Seyyid Qutubun məktəbi ilə Həsən Bannanın məktəbi əvvəlkinin fərqlənir. Seyyid Qutubun məktəbi təkfirdir. Həsən Banna məktəbində təkfir yoxdur. Allah. Ancaq parlament, qalastuq və s. Seyyid Qutubda yox. Çünki Seyyid Qutub deyir ki, indi müsəlman cəmiyyəti yoxdur. O vaxtı deyirdi. Cümə namazı qılmırdı. Və ona görə, və bu əsasən bu fikir hardan gəlib onlara? Nədən götürdülər onlar? Rafçilərdən, imamilərdən. Çünki imamilərdə əsas nədir? İmamət həm də imam, hakim imam olmalıdır. 12 və ondan sonra gələnlər. Bunlar da götürürlər o fikri əsas, sadəcə başqa formada, bunlar dillərində 12 olmasa da olar. O 12-dən olmasa da olar, başqaları da olar. Yenə deyirlər, əsas budur. Ona görə bunlar hey danışsalar, hey danışsalar, yenə sonda nəyə gəlir? Yenə hakimiyyəyə. Söhbət əslində bundan gedir. Bu namaz, bu ət, Məqsədə çatmaq üçün. Ə, bu, bunlar bəhanədir. Bir daha bunu bilirsiniz və salam. Bax, bu qədər. Sual nə var? Hə. Qardaş bəy, gözəl bir sözdür deyil. İlk məsəl üçün iki dənə rəy var da, bu namaz qılmayan məsələsində. Mən tam məsələn götürürəm namaz qılmayanı kafir olması yəni. <clears throat> Görmüşük ki, bəzi qardaşlar hansılar ki, bu rəyə götürürlər. Necə bayaq qardaş qeyd elədik, məsəl üçün Azərbaycanda əhalinin çoxusu namaz qılmır. Deməli, onda müsəlman həlası deyir. Sonra, məsələn, deyir ki, filan qəssab namaz qılmır, mən də oraya, o, mən də oraya deyəm ki, namaz qılmır, kafirdir, məsəl üçün, bunun kəsdiyi əti yemək və s. Burada bir dənə anlaşılmaz var ki, yəni belə çıxır ki, bu qardaşlar bu namaz qılmır, rəyini birbaşa tətbiq edirlər. Yəni, deyir ki, məsələn, filan qəssab namaz qılmır, ona görə mən onun ətini yemək, yəni deməli kafirdir. Bu doğrudur yəni bəlkə şimdi, yoxsa orada ümumiyyətlə yəni. yenə, yenə deyirəm qardaşlar, bu, bu məsələ namaz qılmayan hökm məsələsidir. Bu əqidə məsələsi deyil. Ona görə fikir versən, əqidə kitablarımıza, orada bu məsələ zikr olunmur. Bir dənə sadəcə bəzi əqidə kitablarımızda məs məsələsini qeyd ediblər əqidədən. O da əqidəyə aid deyil. Sadəcə inkar edilib ona görə. İnkar edilib ona görə. Amma namaza gedilməyiblər. Ona görə namaz əqidə məsələsi də arkadaşlar. İkinci məsələ ixtilaflıdır. Baxmayaraq, kafir olmayan rəy daha güclüdür və dəlilləri daha çoxdur və daha aydındır. Nə üçün? Ən aydını da şəfaat hədisidir. Şəfaat hədisində nədir? axırda gələcək kimin qəlbində zərrəcən iman. Zərrəcən yəni nə qədər? Ən az. İman da neçə mərtəbədir? 60 və ya 70 neçə? Ən yuxarı mərtəbəsi nədir? Lə ilə illallah. Ən aşağı mərtəbəsi? Yoldan maniyələr. Yoldan maniyələri götürüb qoymaq. Ya şimdi bu namaz hansı mərtəbəyə yaxındır? Aşağıya yoxsa yuxarıya? Əlbəttə yuxarıya. Əgər ən azı aşağısı çıxacaqsa, imanın ən azı zərrəcən cəhənnəmdən çıxacaqsa, bu açıq aydın dəlildir ki, namaz qılmayan çıxacaq sonda, əgər bilsə. Xüsusən də Allah subhanətələ buyurur ki, Allah subhanətələ buyurur ki, İnnə Allahə lə yəxfir an yüşrəkə bihi Və yəxfiru mə dunə zəlikə limən yeşə. Əl-əyə. Yəni Allah Subhanahu buyurur ki, Allah bir dənə müşriqi bağışlanacaq. Ondan savayı istədiyin bağışlayacaq. Üçüncü qardaşlar, bu məsələ ixtilaflıdır. İxtilaflı məsələlərdə ixtilaf eləmək lazım deyil. Əgər məsələdə sələflər ixtilaf eləyib, bizim ixtilaf eləməyimiz düzgün deyil. Bizim üçün ibrət Peyğəmbərdir, sallallahu aleyhi ve sellem, sahabələr də Allah Allahdan razı olsun və alimlər, mötəbər alimlərimiz. Məsələn, görürsən alimlərimizdən, məsələn, elə məsələ var idi, Şeyx Minmazla Şeyx Albani fikir ayrılığı var idi, rədd ediblər birbirlərini açıq aydın. Elə məsələ var ki, Şeyx Binbazla Şeyx Hüseymin fikir ayrılığı var. Bu, bu məsələni götürüb fikri məsələyə görə ittiham eləmək düzgün deyil. Bunlar ona ittiham, murciə deyirlər. Hə? Problem elə oradan başlayır. Onlar cahil, onlar cahil dəstələrdir qardaşlar. Onlar əslində əqidəni öyrənməyiblər, bilməyiblər, yəni başa düşməyiblər. Onlar üzdən götürüblər və ümumiliyi götürüblər. Onlar təqlid edirlər kör-körana. Alimlərə, valla ki, o da ziddiyyatdadır. Çünki alim haradasa deyib nəsə, götürürlər onun. Alimin həmən sözün şərhini götürmürlər. Çünki havalarına uyurlar. Kim elmdən çıxdı qardaşı havalarına uyurlar. Ona görə Birinci, həmçinin də üçüncü qeyd etdiyi namaz qılmayan məsələsi ixtilaflı məsələdir. Bu məsələ belə şirtmək düzgün deyil, alışlar. Problemlərə gətirir. Dördüncü, biz bilirik ki, bu məsələni müəyyən firqələr, hansı ki, sünnəyi müxalif, onlar istifadə edir. İstifadə edir. Ona görə lazım deyil bu cür məsələləri şirtmək. Beşinci, Nə vaxt namaz qılmayanı kafir görən təkfirçi sayılır. O vaxt ki, məsələn, ayırm onu ümumən xüsusini. Yəni, ümumən, məsələn, tutaq ki, mən deyirəm ki, ki Allahdan qeyrisindən istəyən kafirdir. Müəyyən bir adamı qəst eləmirəm. Demirəm, Əhməd. Ümumi. Mən bunu deyirəm. Mən məsələn deyirəm, Allahı söyən kafirdir. Peyğəmbəri söyən kafirdir. Lakin müəyyən adamdan söhbət gedəndə deyirəm, dayanırıq. Bəlkə də baxırıq. Baxırıq halına adamın. Mütləq. Halına. Bəlkə adam ağlı yoxdur başında deyib. Və ya bilmir nə danışır. Bilmir ki, bu olmaz belə demək. Və ya evdən tutublar, məsələn, öldürürlər, oğlum, məsələn, telefonda buna deyirlər ki, belədir, yoxsa öldürəcək. E, həyatdır. Hər halda insana alım vermək lazımdır. Ondan sonra, çünki hökum ağır məsələdir. Sən hökm verməklə onu çıxardırsan dindən, ondan sonra məsələlər açılır, qapılar. Söhbət ona görə. Hökmü qoyuruq. Da. Ona görə hökm vermək də sənlik də deyil. Deyək 5-ci və 6-cı il. Hə, hələ bunu tutaraq. Bunlar bu məsələni götürüb şişirdirlər. Və səhv bundadır. Bu məsələni nə vaxt təkvirçi olur bu məsələni götürən? Birinci şişirdir bu məsələni. İkinci bu məsələni dəvətin əvvəli eləyir. Başlanğıcı. Üçüncü bu məsələ ilə cəmatı bölür. Bu məsələ ilə cəmatı təkfir eləyir müəyyəni, qeyri-şətsiz. Və o biri rəydə olanlara murc edir. Və kim o birisi rəydədir, o birisi rəyi ən azından murc edir. Və ya təkfir edir. Bu cür götürən xavaricdir. Amma kim desə ki, mən namaz qılmayan kafir görəb, ümumən rəyi götürüb, Lakin təyində deyaram, çünki mənlik deyil. Çünki namaz qılmayan təkfir eləmək üçün hüccət çatmalıdır. Hüccəti də, hüccəti də qazi də edir və məhkəmə olur. Və salam. Və həmçinin qardaşlar, sən demək olar 6 ya 7. Sən bunun üzərində mükəlləf deyilsən hökmün vermək. Bu sən deyil. Yəni, tələb olunmayıb səndən. Səndən soruşulmayacaq qiyamət günü. Əslində belə baxanda, onlar özlərin elə şeyə, məsələyə atıblar ki, o məsələdə heç bir fayda yoxdur onlar üçün. O məsələlər tələb olunmuyor bunlardan. Alsızdırdır. Sadəcə yenə qayıdıram söhbətin əvvəlinə. Onlar sadəcə bu məsələdən istifadə edirlər allatmaq üçün bir tələ kimi. Və hökmdə nə üçün deyirik ehtiyatlı olun qardaşlar? Hətta icazə verilən adama hökm verməkdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyib? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, 3 dənə hakimdən ikisi cəhənnəmli idi. Gör hökm vermək necə ağırdır. Baxmayaraq icazə verilib bunlara. Lakin cəhənnəmli idi, ağırdır. Hələm bunlara icazə verilir. Hələm sən bax icazə verilməyib sənə. Sən nə edirsən? Heç kəs qalmayıb qardaşlar. Özlərindən başqa hamısı kafir görürlər. Bax bu cür səhvdir qardaşlar. Bu cür səhvdir. Aydındır? Burada icma var bu məsələdə. Müəyyənə e, hüccətin olmasında icma var. Hamısı, hamısı əhlüsün, hamısı elə deyil. İcma da əlhəmdülə, ham elə deyil. Ölkə dövlət sayılır, Azərbaycan məsələn əhalisi. Həmçinin bir yeri təyin eləmək üçün mütləq hüccət çatmalıdır olar. Əgər bir adama söhbət gedirsə, təsəvvürlə əhalidən söhbət gedir. Nəyə görə sual edir ki, alimlərdən, şeyxlərdən soruşanda ümumən deyirlər ki, hə, namaz qılmırlar, mən haqlıyam Azərbaycanda, namaz qılmırlar küffarda. Bax, o ümumi sözdür yenə. Həmçində Saudiya şeyxləri fətvaları əsasən Saudiya üçün Saudiyədə demək olar hüccət qalxıb. Nə üçün? Hüccətin qalxmanısa əsas şərt nədir? Elmin yayılmağı. Orada qardaş birincisindən kitab-ı tovid dərs keçirlər. Ona görə sən Saudiyədə hətta avaranı görürsün, deyəcək qardaş, Allahdan qeyrisən istəmək olmaz. Məlumatı var. Amma biz Saudiyə şimdi öyle qardaşlar və ya başqa ölkələr. Hələ də öyle. Aydın dayı. Şəhəddin istəyirəm, şey, alıq etmiş sualına qayıtmaq istəyirəm, bir yadımda var ki, qardaş deyir ki, o ət məsələsini qeyri-müəyyən, müəyyən təyin etmək. Onlar gətirirlər bin bazın sözlərini, Hüseyin radiyallahu anh, Hüseyin rəhmətullah sözlərini gətirirlər ki, orada sual verirlər onlara ki, mən bilirəm bu ət satan, namaz qılan deyil. Onlar deyirlər ki, bilirsən ki, namaz qılan deyil, müəyyən olaraq deyirlər ki, ondan alma ət, müəyyən şəkildə. Kitablarında gətirirlər şey. Var yenə alimlərin bu ümumi sözü və ya məsələn, alim tutaq ki, deyir ki, bilirsən ki, namaz qılınır, ehtiyacın alma. Məsələn, çünki ne üçün? Şeyh Bilmazla Şeyh Hüseymin orayı daha üstün sayırdı. Orayı daha üstün sayırdı. Ona görə məncə. Hə, orayı daha üstün sayırdı. Ona görə sən, yox, mən hələ mən başqa söhbətdən gələcəkdim ona. Amma qaldı ki, ət qardaş, istəyirsən alma. O sənə düşündür, mən sənə deyirəm, almalısan. Və sən almasan da mən sənə iddiam eləmənəm. O sənə öz işindir. Aydındır, yenə deyirəm, heç istəyən heç yemət. Yenə sənə düşündü. Lakin, söhbət ondan gelmir. Yenə deyirəm, söhbət ondan gelir ki, bu məsələ şişirdilib. Bu məsələlə insanları təkfir edirlər, bu məsələlə insanları təhqir edirlər, deyirlər, nə iş yiyirlər, kim yiyir. Bu məsələlə bölürlər cəmatı. Və əsas söhbət bundadır. Başqa söhbət deyil, qardaşlar. Hə. Ki, Bu səhv sual kimi deyim, əgər səhv başa düşübsə açılsın da. Yəni əti satan namaz qılmır, namaz qılmayan ümumi kafir görən deyir ki, kafir ola bilər. Kafir ola bilər, yəni ola da bilər, olmaya da bilər. Ona gedir alma. Amma adama gəlsə, onda eləməyəcək onu təkfir. Ümumən deyir, hə, kafir ola bilər. Ona görə alma. Düzdür, yəni kafir... Elədir, bax, Şeyx Valid Türkiyədə var, qardaşlar gedirlər, gəlirlər. Onun yanında olub şeyh İbn Bazın yanında. İbn Baz da bu məsələlər ümumiyyətlə e, səhv görsənəməmiş məsələlərdə, şərh eləməyib çox. Sərtliyi, sərtliyindən bilinib. Məsələn, Şeyh Hüseymində şərh bir daha çoxdur. Şeyh Albani'də şərh daha çoxdur. Şeyh Hüseymindən də çoxdur. Məsələn, Şeyh Albani, Şeyh bin Baz deyir, namaz qılmayan kafirdir. Şeyh deyir ki, mən yaxınlaşdım bir gün, dastamaz alırdı. Dastamazdan çıxandan sonra yaxınlaşdım. Dedim, şeyh namaz qılmayan kafir. Dedi, kafir. Dedi, müəyyən adamı görsəm, qılmır kafir deyə bilərəm, dedi, yox, hüccət çalandan sonra. Şeyh Hüseymin, rahmanullah, o iki dənə rəyi var o məsələdə, deyir, kafirdir. Lakin o birisi rəydə deyib ki, əgər o ölkəyə baxır, qayıdır ölkəyə, ölkədə əgər alimlər kafir görürlərsə kafirdir, kafir görmürlərsə kafir deyil. Şeyx Albani daha şərhə gedir. Şeyx Albani deyir ki, kafir deyil. Səhih budur, vəssalam. Yenə qayıdıram söhbətə. Qardaşım, bu məsələ əsas deyil. Bu məsələ, biz elə məsələ müzakirə edirik ki, düzdür, müzakirə edirik çox məsələ atırlar ortaya, təkvir cəmatı, bilədəhli. Və onlar da anladıblar. Onlara deyiblər ki, bu məsələdə icmadır, ixtilaf yoxdur. Sahabənin cüməsi. Hə? Sahabənin cüməsi. Ona görə səhvdir, qardaşlar, bu məsələdə icma yoxdur. Əgər sahabələr icma eləsəydi, alimlər onda icmaya müxalif çıxıblar. Yox, heç kəs, yox. İcmanı çıxıblar. İcma nədədir? İnkar edəndə. Mən də deyirəm kafirdir. Amma inkar etməyən, təsdiqini qəbul edən, sadəcə tənbəlliyindən və ya deyir ki, qılacam və s. O kafir deyil. Səhih budur mənə görə, yəni müəyyən fikrə görə olmaz. Kafir deyil. Ki. İnkar eləsək... Yəni dəlillər daha bu, belə görsən. İnkar eləsək təkfir eləmək olar. Yenə, yenə, yenə inkar eləsək yenə sənliyi deyil təkfir. Təkfir sənlik deyil. Ona görə Şeyx Ozan deyir ki, təkfir məsələlərində elm tələblərinə, hə, hətta yarımçılara müraciət eləmək olmaz. Olmaz. Sənlik deyil, sən mükəlləf deyilsən. Bu məsələni bağlayın, qardaşlar, bu məsələ bağlayın. Elə məsələlərlə çalışın, elə məsələləri üzərində işləyin ki, o məsələlər sizdən tələb olunub. O elm öyrən, mənim müəllimin yanında salamat. Hansı ki, sənə ən birinci o sad namaz qılmayan kafir cali üzrzadə ilə şirək etməyəcək. Başlayacaq yavaş yavaş. Sən o saat qazı eləməyəcək. Səni dəvətçi edəcək. Əqidə dəstəmin öyrən, əxlaq öyrən, cəmaatla necə münasibət, ailədə necə özü aparmaq, atanaya, qonlarla, qonşular münasibət, bunları öyrən. Sən elə məsələlərə girmirsən, elə məsələləri müzakirə etsən, o sənlik deyil, və onun sənə heç bir faydası yoxdur. Lakin nə vaxta qədər ki, sən bu məsələyə girişməmsən, girişdin, cavab verəcəksən. Çünki haqlara girirsən. Haqlara girirsən.